Защо създадохте тази асоциация? По импулс? Бяхте потърсени от български природозащитници или как? J'ai reçu des informations depuis la Bulgarie de ce qui se passe à Rila. Аз получих информация от България за това, което се случва в Рила и почувствах, освен това, много силен вътрешен импулс да помогна да се запази това прекрасно място. Отдавна имах намерение да дойда тук, в Рила, но сега успях да го осъществя. След като видяхте Рила, убедени сте, че бе правилно да създадете асоциацията и да работите за тази кауза? je pense que c'est la meilleure chose que j'ai fait dans ma vie et je vais y passer tout le temps nécessaire pour préserver ce lieu. Аз мисля, че това е най-важното нещо, което съм направил в живота си. Писахме писма до Европейската комисия, писахме и до френското правителство, което в момента председателства Европейския съюз. Имахме силно присъствие на изложението за пешеходен туризъм във Франция и обяснихме на всички заинтересовани, че съществува едно прекрасно място в Лила, което в момента е в опасност. Nous avons travaillé avec nos amis bulgares partenaires euh, à réunir 145 000 signatures pour une pétition. Ние работихме заедно с нашите български приятели, за да съберем 145 000 подписа под една петиция, която да внесем в Европейската комисия. И ние отидохме лично в Брюксел, за да я предадем на господин Ставрос Димас, който в момента отговаря за околната среда. Освен това, ние алармирахме всички възможни фундации, асоциации, които са свързани с защита на природата и в момента те са в процес на организация по целия свят, за да помогнат. Nous avons aussi récemment écrit à votre gouvernement, à madame, euh, à monsieur Stanishev, à madame Meglena Plukcheva et au ministère de l'environnement. Освен това, ние писахме и до вашето правителство, до българското правителство, на господин Станишев, на госпожа Меглена Плукчева и на министъра на околната среда, за да ги потикнем към действия да не се стига до това строителство и освен това им предлагаме развитие на екологичен туризъм. Имаме благоприятен отговор от госпожа Миглена Плокчева, която е съгласна с нашите виждания. Тя ни свърза с Агенцията за развитие на туризма в България. Ние получихме писмо. Там ни пишат, че е възможно да бъде развит альтернативен екологичен туризъм. Давид, не е ли странно, че природозащитници от България и от Европа алармират Европейската комисия и Българското правителство за спасяването на Рила планина. Това каква атестация за политиката на българския кабинет? Je ne voudrais pas être trop critique avec le gouvernement bulgare. Не бих искал да бъда прекалено критичен към българското правителство, защото вече Европейската комисия се ангажира да бъде твърде критична към него. За съжаление, точно Европейската комисия формулира много критични бележки по отношение на политиката на българското правителство. Смятам, че има, макар и малко, честни и известни хора в българското правителство, които под натиска на Европейската комисия могат да доведат нещата до по-добър резултат. Как работите с българските си приятели тук от коалиция граждани за Рила? Как оценявате техните усилия, тяхната смелост да провеждат своите акции, да упражняват непрекъснато натиск? да се изправят срещу мощната сила на капитала, легитимен или не толкова. Tout d'abord, concernant la manière de travailler, nous sommes en contact permanent. Tous les jours, nous échangeons euh, des informations soit par Internet, soit par téléphone. Първо, ние сме в постоянен контакт и всеки ден разменяме информация по интернет или по телефон. Освен това, аз срещнах много млади хора и съм много впечатлен от тяхната смелост, от граждани Сарила и влага толкова много усилия за запазването на природата. И освен това, един човек от нашето правителство ми каза, че за мен е много опасно да идвам тук в България и аз още повече съм възхитен от тяхната смелост, защото знам, че те също поемат рискове. Благодарение на тези млади хора и динамични и смели, които срещам тук, смятам, че България заслужава да бъде член на Европа и благодарение на тях и с техните усилия България ще стане едно прекрасно място. Давид, мислите ли, че има един духовен импулс, който свързва хората с еднакво екологично мислене по всички части на света, които ще направят една мрежа духовна, която ще спаси природата. Не само Рила, не само в България. Je crois que oui, et je pense que c'est un peu l'épreuve que traverse l'humanité à notre époque, puisque si ce n'est pas, le cas, si ce n'est pas le cas, nous disparaîtrons. А, смятам, че да, съществува такъв духовен импулс и освен това смятам, че хората, които имат съзнанието, че трябва да запазим природата, за да продължим да живеем, са хората с нормална интелигентност и всички ние, които сме с нормална интелигентност, трябва да неутрализираме другите, защото иначе ще загинем.